համաձայնության, որ Լեռնային Ղարաբաղում 2016-ից 18 թվականները ծնված ամեն ընտանիքում 4 երեխայից հետո ընտանիքները կստանան դրամական օգնություն 4000 դոլարի համարժեք դրամի կարգի Խնդիրը իր մեջ ներառում է հիմնական հարցերը, որ կարող է լուծել բազմազավակ ընտանիքներին օգնել կենցաղը կառուցելու համար եւ աջակցել Արցախում բազմազավակության պրակտիկայի տարածմանը։ Ինչը եւ ստատիստիկ տվյալներով մենք ապագա տարիներին կտեսնենք, ինչ արդյունքներ կունենանք։ Անցած տարի եղել 175 ընտանիք, ովքեր ունեցել են 4-րդ երեխան, այս տարի արդեն 215, չհաշված դեկտեմբերը հետագա տարիներ մասշտակի աճ կլինի Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հունվարի 20-ին մասնակցել է Ստեփանակերտի կրկժան Արվարձանի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Նա շնորհավորել է կրկժանի ազատագրման մարտերին մասնակից իր մարտական ընկերներին եւ նշել, որ այն հատուկ նշանակություն ունի Արցախյան պատերազմի տարեգրության մեջ։ Ելույթներով հանդես են եկել նաև ԼՂՀ եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ազատամարտիկներ, հասարակական կազմակերպությունների անդամներ, ովքեր մասնավորապես ընդգծել են Կրկժանի ազատագրման ռազմական եւ հումանիտար կարեւորությունը։ Միջոցառման ընթացքում տարբեր գերատեսչությունների կողմից մի խումբ ազատամարտիկներ արժանացել են պատվոգրերի, հուշանվերների եւ դրամական պարգևների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Պաշտպանության նախարարության Դիլիջանի Լեռնային Հայաստան առողջարանում հանդիպում է ունեցել վերջին ամիսներին զորացրված ծառայության ընթացքում ազնվիրությամբ ու խիզախությամբ աչքի ընկած զինծառայողների հետ, որոնց մեծ մասը մասնակցել է մարտական գործողություններին, հակառակորդի ոտնձգություններից պաշտպանելով հայրենիքը։ Նախագահը ողջունել է հանդիպման մասնակիցներին, շնորհակալություն հայտնել լավ ծառայության համար եւ խոսքը ուղղել ոչ միայն ներկաներին, այլև բոլոր զորացրված զինվորներին ծառայող զինվորների հետ միշտ էլ հաճելի է հանդիպել։ Բայց ծառայող զինվորները մի քիչ կաշկանդված են լինում։ Կաշկանդված են լինում երկու հանգամանքով, իմ կարծիքով։ Մի հանգամանքային է, որ չեն ցանկանում խոսել խնդիրների, դժվարությունների մասով, որ เป զի լացկանի քրտմնջողի այսպես դերում չհայտնվեն, որ เป զի տպավորություն չլինի, որ իրենք իրենց համար ինչ որ լավ պայմաններ են ուզում հայրենիքին ծառայելու համար։ Բայց իհարկե կա նաև երկրորդ հանգամանքը, Միշտ էր զինվորը մտավախություն ունի, որ եթե խոսի խնդրի մասին, ապա վերադասը միշտ կարող է նեղանալ։ Սերսաքսյանը ընդգծել է, որ զորացրվելուց հետո էլ նրանք հայրենիքի զինվորն են, որտեղ եւ որ բնակավարում էլ շարունակեն իրենց գործունեությունը։ Հանրապետության նախագահը զրույցի ընթացքում զինվորներից լսել է իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Հանդիպան արդյունքներով Սերժ Սարգսյանը նաև մի շարք հանրարարականներ է տվել Պաշտպանության նախարարությանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ երեք այցելել է ԼՂՀ մարտական դիրքերից մեկը, ցանոթացել հերթապահող զինվորների ծառայության, ինչպես նաև կենցաղային պայմաններին զրուցել նրանց հետ։ Բարձր գնահատելով հայ զինվորի անչափ կարևոր եւ պատասխանատու առաքելությունը, Տարոն Մարգարյանը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր զինվորներին եւ սպայական ազնագազմին, ընդգծելով, որ հատկապես սահմանային գոտում ծառայող զինվորների խիզախության շնորհիվ է, որ պահպանվում է խաղաղությունը ու հնարավորությունը ընձեռվում արարելու եւ ապահովելու աստիճանական զարգացումը նաեւ քաղաքամայր Երևանում։ Քաղաքապետ Տարո Մարգարյանը բարի ծառայություն է մաղթել նրանց եւ վստահեցրել, որ Երևանի քաղաքապետարանը շարունակելու է լինել զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների կողքին։ ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունվարի 20-ի հրավիրած հերթական նիստում քննարկել եւ հաստատել է փետրվարի 20-ին անցկացվելիք համանդրական հանրակրվեի կազմակերպման եւ անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրփոյի Արզումանյանը ներկայացրել է անցկացվելի քանրակրվեի կազմակերպման եւ անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Այն ընդգրկում է տվյալներ հանրակրվեի անցկացման օր նշանակելուց մինչև դրա արդյունքների ամփոփումը։ Հանրակրվեի քարոշչության ժամանակահատվածը հաստատվել է հունվարի 19-ից մինչև փետրվարի 18-ի ժամը 24-ը ներառյալ։ Հանրակրթվեի շտաբերը արդեն էս կարող են կազմավորվել։ Համայնքի տարածքում քարոշչական պաստառներ փակցնելու համար հատուկ տեղեր պետք է առանձնացվեն համայնքի ղեկավարների կողմից։ Իգիտություն բոլոր նրանց, առանձնապես այն հասարակական կազմակերպությունների, որոնց խնդիրների մեջ են մտնում մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության հարցերը, իրավունք կունենան հավատարմագրվելու եւ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հանրակրթվեի ժամանակ։ Նիստում որոշում է ընդունվել նաև մեկից ավելի շրջաններ ընդգրկող թիվ 10 եւ 11 ընտրատարածներում հանրակրվե կազմակերպող եւ անցկացնող տարածքային հաջողողների վերաբերյալ։ Նիստի վերջում հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել հանձնաժողովականներին եւ աշխատակազմի պատասխանատու աշխատողներին, հանրակրվեի տարածքային հանձնաժողովներին, ԼՂՀ բոլոր շրջաններում եւ Ստեփանագերտ քաղաքում 2017 թվականի փետրվարի 20-ին անցկացվելիք հանրակրվեի հետ կապված բոլոր միջոցառումները սահմանված ժամկետներում եւ պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Թալիշում մեկնարկած շինարարական աշխատանքներին հետևում է համայն հայությունը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Թալիշում մեկնարկած շինարարական աշխատանքներին հետևում է համայն հայությունը, իսկ երկրորդ անգամ իրապրուստից տուն ու տեղի ձրկված թալիշեցները ոչ միայն հետևում են, այլ անհամբերությամբ սպասում դրանց ավարտին։ 125 ընտանիքից միայն մի փոքրիկ մասն է մնացել Արցախում, ովքեր ժամանակավոր ապաստան են գտել Մարտակերտի շրջանի Ալաշան գյուղում։ Մոտ 90 ընտանիք ապաստանել են Հայաստանի տարբեր համայնքներում՝ Չարենցավանում, Վանաձորում, Հրազդանում, Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում։ Դժվար է այսօր ասել, թե այդ ընտանիքներից քանիսը ցանկություն ու կունենան վերադառնալու հայրենի օջախ, մանավանդ որ ապրիլյան պատերազմի սարսափը հաղթահարելու հոգեբանորեն վերականգնվելու համար ժամանակ է պետք։ Սակայն այն որթալիշեցիների մի մասը անխախտ կապի մեջ է դեռևս ավերակներ հիշեցնող գյուղի հետ, վկայում է այն մասին, որ Թալիշն այլ ապագա չունի, քան նորից շենանալն ու ամրանալը։ Շատ ենք հետաքրքրվում ու կարելի ասել 10 նորեմին ասեղ ենք մենք։ Լյուդմիլա Մեժլոմյանը ընտանիքի զավակների ու թորների հետ ժամանակավոր բնակվում է Ալաշանում։ Տունը ապրիլին տուժել է հրետակոծությունից։ Դուրը լուսամուտ չկա, տանիքը փլվել է, սակայն տանտիրուհուն դա չի խանգարում, որպեսզի ընտանիքի նշանակալից իրադարձությունները հենց այստեղ վնասված հարկի տակ նշի դորնակուշկա ունի վեճ, պատերը սաղը ճակած, բայց դա մեզ չի խեղճացնում։ Ամառվային տակ օրերին միշտ եկալ ենք դաժե խրաված են քրել, տղս ծառայում ա, ներկապահին պոստերա։ Մենք եկալ ենք տղս ծնունդը մեր տանը քանդված, առանց դոր ակուշկա տանը եկալ ենք տղայիս ծնունդը նշել, եկամեց սեղանք ցել 20 հոգով, թորներով, փեսա, տղա, հարսով, հարազատներով եկել ենք սեղանք ցել, ուրախացել թողել քացին։ Եսուս կարող ինքը հստեղ հողը պահում է, ես իմ հողս թողեմ քնեմ, տեսքան գավիչ։ Քելի շնորհիվ նա իր երեխեք հետ միասին պիտի մենք ապրենք մեր հողը։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ավստրիայի խորհրդարանի ազատական կուսակցությունը հանդես է եկել ուղերձով, որով կոչ է անում Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցին նոր շունչ հաղորդել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացին։ Ավստրիական կուսակցության արտաքին եւ եվրոպական քաղաքականության հարցերով խոսնակը ընդգծել է, որ առանց միջազգային հանրության աջակցության Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող հանգուցալուծվել եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ամեն պարագայում պետք է կիրառվի Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Ադրբեջանում վախենա, վախենալու համար թեմա միշտ կգտնեն, իսկ եթե չգտնեն, կհնարեն Այս մասին ասել է ռազմական փորձագետ Արկադի Գրիգորյանը, մեկնաբանելով Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայում տեխնիկայի ինչ-որ մանրակերտներ տեղակայելու մասին ադրբեջանական մամուլում տարածված հրապարակումը։ Վախի աչքերը մեծ են, իսկ Ադրբեջանը դա հաստատում է։ Ուշագրավ է, որ նման հսկայական բյուջեով բանակը այդքան վախ կոտ է մնում, նշել է փորձագետը։ Հունվարի 18-ին Մինսկում Լեռնային Ղարաբաղ այցելության համար Բաքվի հարցումով ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը ստորագրել է Ադրբեջանի նախագահին հասցեագրված ներողություն հայցող նամակը։ Լապշինը նամակում ներողություն է խնդրել իր գործողությունների համար, ասելով, որ դրանք կատարվել են չիմացության պատճառով։ ՆՄԿ-ը վավերացրել է Բելարուսում Իսրայելի դեսպանության հյուպատոսը եւ այն Բաքվում դեսպանության միջոցով փոխանցվել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին։ Նա հայտնել է նաև, որ Լապշինի մայրը, որը Իսրայելի քաղաքացի է եւ այնտեղ է բնակվում, խնդրել է Ադրբեջանի նախագահին ներում շնորհել իր որդուն եւ ուղարկել է այն Իսրայելի արտգոստնախարարություն։ Հյուպատոսը նշել է, որ Իսրայելի դիվանագիտական առաքելությունը համակարգում է գործողությունները Ռուսաստանի դեսպանատան հետ, քանի որ Լապշինը նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Հիշեցնենք, հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը այցելել էր Ղարաբաղ, այն ճանաչելով որպես անկախ պետություն։ Ամիսներ առաջ էլ քննադատել Իլհամ Ալիևին, ինչից հետո պաշտոնական Բաքուն բլոգերի դեմ մի քանի քրեական գործեր հարուցել եւ միջազգային հետախուզում հայտարարել։ Դոնալդ Թրամփը արտասանեց երթումը եւ պաշտոնապես տանձնեց Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Երթմնակալության արարողությունից հետո ելույթի ժամանակ նա առաջին խոստումն է տվել ամերիկացիներին։ Նա նշել է, որ հանցագործությունները, խոլիգանությունը եւ թմրանյութերը բազմաթիվ ամերիկացիների զրկում են կյանքից։ Հիշեցնենք, Թրամփը դարձավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը։ Միացյալ Նահանգների հայերը շնորհավորել են Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակը կոչ արել Թրամփին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, առաջ մղել կայուն եւ ժողովրդավարական խաղաղությունը Կովկասում Արցախի ճանաչման միջոցով եւ ամրացնել ռազմաքաղաքական գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանում Կանխավ որոշել են Միացյալ Նահանգների նոր նախագահին կաշառելու եւ իրենց կողմը տրամադրելու փորձերը ադրբեջանցի գորգագործ Դաղլար Սաֆարովը գործել է Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիմանկարը։ Գորգը ուղարկվել է դրան կցված շնորհավորական նամակով։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմի համար արժեքավոր գորգեր նվիրելը փորձած մեթոդ է։ Հետո գործի գդրվեն խավիարը, այլ թանկարժեք նվերներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանիին Թեհրանի կենտրոնում գտնվող առևտրային շենքում բռնկված հրդեհի եւ փլուզման դեպքի կապակցությամբ, որի հետևանքով զոհվել եւ վիրավորվել են իրենց ծառայողական պարտքը կատարող անձնվեր փրկարարներ եւ հրշեջներ։ Կանադայում 107 տարեկանում մահացել է հայոց ցեղասպանությունը վերապրած վերջին մարդը։ Քնար Բոհջելյան Եմենիջյանը։ Բոհջելյան ընտանիքի անդամները թուրքական անուններ էին կրում Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանությունից փրկվելու համար։ Նա ուներ երկու որդի, 3 թոռ եւ 3 ծոր։ Մարզասերների համար Փետրվարի 12-ին թուրքական Անտալիա քաղաքում կայանալիք ֆուտբոլի Հայաստան-Ուզբեկստան ընկերական հանդիպումը տեղի չի ունենա։ Ըստ ուզբեկական կողմի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան խաղը որոշել է չեղյալ համարել Թուրքիայում արկա քաղաքական անկայուն վիճակի պատճառով եւ ներողություն է խնդրել Ուզբեկստանի ֆեդերացիային պատճառած անհարմարության համար։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը առանձին վայրերում թույլ ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։ Bye.